Eta etxe honi joikin, lehenik eh, euskaldun heroiak sartzen baitutu. Aitzinatik ezpeitzien aipatuik eh, edo, edo iziarri guti. Eta jo mm, bigeren uh, eh, ingoa handi edo, ekarpen handia, junez kazen hafek egin daikuna, zen eiazko istoiatik abiatu baita. Aitzinatik aldiz, uh, legendatik, ipuinetik abiatzen baitzien. Eta Gehoztik beste idazleke ber bidia hartu diagu eta halaz hortan hortaik ibiltan gutuk. Eta berzetetan ez horroztar zuen bat eman zia. Gitzinetik libroki hai haniz libroki, haik tinkatu zia. Eta neurtitza lever hama seizan kota erditik erditin guztu, sortzi eta zen betxetak bi nortiz dutu, eta ez lau uste den bezala. Lau eh, idu nortiz neurtiz ver, bakotxa erditi delakoz.